Oras yra netinkamas skrydžiui. Dangus yra uždengtas tamsiais debesimis. Atidžiai įsižiūrėk į audros debesį ir surask trūkstamą daiktą. Taip tu padėsi sraigtasparniui nuvaikyti debesis.